itakayokuwa haina ikhlas ndani yake basi amali hiyo ni habit imeporomoka haitokubaliwa wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin Allah subhanahu alimwambia mtume wake lau utanishirikisha mimi nitayaharibu matendo yako yote na vile vile amali ikiwa sio katika sunna haiwafikiani na yale ambayo ameyafundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam amali hiyo itakuwa ni batil ni batili tena ni marudud yenye kurejeshwa kwa aliyeitenda man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad yoyote mwenye kutenda amali ambayo siyo katika dini yetu basi ni yenye kurejeshwa amali hiyo qala fudail ibn iyad rahimahullah ta'ala amesema tabi'i fudail ibn iyad katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah aliposema kwamba ili yakupeni mtihani yupi kati yenu ni mzuri wa matendo liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ili Allah subhana akupeni mitihani kwa kuangalia ni yupi ambaye mwenye matendo mazuri qala fudail bin iyad akasema sahaba tabi'i huyu aliposema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu amali ambayo itakayokuwa ni akhlasuhu imetakaswa ndani yake wa aswabuhu na ambayo yuko sawa sawa imepatiwa qila ikasemwa ya aba ali ewe aba ali wama akhlasuhu wama aswabuhu nini akhlasuhu wama aswabuhu ni nini ikhlasi ya amali ni nini sawabu ya amali qala akasema innal amala idha kana khalisan hakika ya amali yoyote pindi itakapokuwa ni khalis kwa ajili ya Allah walam yakun sawaban na haikuwa iko sawasawa jinsi alivyofundisha mtume lam yuqbal amali hiyo haitokubaliwa aliambiwa ewe aba ali nini maana ya akhlasuhu wa aswabuhu akasema innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal amali yoyote itakayokuwa itakayokuwa ni khalisan halafu haikuwa ni sawaba yenye kuwafikiana basi amali hiyo lam yuqbal haitokubaliwa wa idha kana sawaban na amali hiyo ikiwa ni sawaban yenye kuwafikiwa yenye kuwa sawasawa aliyofundisha mtume walam yakun khalisan lakini haikuwa ndani yake na ikhlas amali hiyo lam yuqbal haitokubaliwa hatta yakuna khalisan sawaba mpaka amali hiyo iwe ndani yake kuna ikhlas na amali hiyo iwe ni sawaban inawafikiana na aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam wal khalisu na amali ambayo ni khalis ma kana lillahi ni ile ambayo mtu ameifanya kwa ajili ya Allah wasawab na amali ambayo ni sawab ma kana ala sunna ni ile ambayo ameifundisha mtume alayhi salatu wassalam hayo ndiyo masharti mawili ya kukubaliwa amali ya mja yeyote amali lazima ndani yake ina ikhlas umeifanya kwa ajili ya Allah na iwe kama vile ilivyofundisha mtume alayhi salatu wasalam na haya maneno aliyoleta muallif rahimahullahu ta'ala yanawafikiana kabisa yanajulisha juu ya masharti haya mawili kisha akaingia katika beti ya tatu akasema wa humul ladhina banau manazila sayrihim baina ar-raja wal khawf lid-dayani wa humul ladhina بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان akiwazungumzia bado wale ambao ni watu wema akiwazungumzia watu wema ambao akaanza kuwaonesha kwamba sifa zao watu wema waliopata saada ni wale ambao wamejiweka mbali na mambo machafu wamejiweka mbali na mahalik maangamivu na hapa anawasema pia wa humul ladhina banau manazila sayrihim na hao ni wale ambao wa humul ladhina nao ni wale ambao banau manazila sayrihim wametengeneza njia za za kwenda kwao banau manazila sayrihim wamejenga manazila sayrihim njia ya kwenda kwao ya kutembea kwao wamejengea nini baina raja wal khawf lidayani baina ya matarajio na hofu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mlipaji ad-dayyan njia yao ya kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala waje hawa wema wenye sifa ya kuwa suada njia yao ya kuelekea kwa Allah wameijengea wameijengea baina ya vitu viwili wameiwekea njia yao vitu viwili wa huwa ar-raja wal khawf ni kutaraji na vile vile kuogopa na kuhofia wa humul ladina banau manazila sayrihim na wao ni wale ambao wamejenga njia ya kwenda kwao kutembea kwao wameijengea nini baina raja kati ya kutaraji wal khawfu lidayani na kumwogopa mlipaji njia yao ya kumwelekea Allah subhana ina, ina arraja na khawfu kuna matarajio na ndani yake kuna kumwogopa kwa sababu wao wanamwelekea Allah wanataraji yale ambayo yeye anataka kuwalipa kwa hiyo ndani ya njia yao ya kumwelekea Allah wameweka mambo mawili kuna kutaraji na vile vile kumwogopa na haya matendo mawili ni, ni mfano wa mabawa mawili kwa ndege kama alivyosema masalafu arrajau wal khawf muislamu yeyote mwenye safari ya kuelekea kwa Allah mwenye nia na makusudio ya kumwelekea Mola wake anatakiwa amali yake iambatane na mambo haya mawili kutarajia na vile vile kuogopa wa hadha al bimathabati al-janahani lit-ta'iri na hizi amali mbili hizi arraja wal khawf ni sawasawa na mbawa mbili kwa ndege ndege akiwa na mbawa moja hawezi kuruka na akiwa hana mbawa mbili vile vile hawezi kuruka lakini lazima mbawa hizi mbili aruke nazo pamoja au awe nazo pamoja na ziwe na nguvu ndivyo zitakazoweza kumpa nguvu ya kupepea na kuruka kwa hiyo na muislamu vile vile mwenye safari ya kuelekea kwa Allah lazima awe na matarajio na vile vile awe na hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na mja idha ghalaba anil khawfi qanata mwanadamu yeyote yule ikiwa upande wa hofu ukawa umemshindwa umemshinda yani ikashindikana kwake yeye kuogopa basi mja huyu anakuwa qanit lazima akate tamaa idha ghalaba anil عن qanata wa in ghalaba anir rajaa amina na vile vile akishinda au akashindwa na الرجاء basi atapata amani amina yani kwa maana amani inakusudiwa hapa ni vile kuwa na amani na vitimbi vya Allah والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله كلاهما من الكبائر na mtu kuwa na qunut kukata tamaa na kuwa na utulivu katika vitimbi vya Allah yote haya ni katika madhambi makubwa fayahtaju fi hadha albab أن يكون متوازنا بين الرجاء والخوف في جميع المنازل التي يسير فيها إلى الله bali muislamu anatakiwa katika njia yake ya kumulikia Allah awe na kutarajia malipo kwa Allah na vile vile amuogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuhofia adhabu yake na beti hii ya kuonesha matarajio na hofu ameitamka vile vile muallifu huyu huyu al imam Sa'idi katika mandhuma yake nyingine inayoitwa Manhajul Haq ana mandhuma nyingine inaitwa Manhaj al-Haq manhaji ya kweli mfumo wa kweli pia akataja hivi hivi kwa muislamu mwenye kufanya amali yoyote ibada yoyote lazima awe na rajaa na hofu utarajie kwamba utalipwa na Allah na uogope kwamba utakwenda kuadhibiwa au uziogope adhabu za Allah katika hiyo mandhuma yake beti yake moja alizozikusanya hizi mbili akasema wa kun sairan baina almakhafati warraja wa kun sairan na uwe wewe muislamu ni mwenye kupita wa kun sairan na uwe wewe ni mwenye kupita baina almakhafati warraja upite kati ya makhafa kuwa na hofu na raja matarajio ibada yako unayoifanya yote wa Muislamu lazima uwe na matarajio kwamba Allah subhana atakulipa na vile vile uogope kwamba wewe uiogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala amali yako hapa utaifanya kwa utulivu ukiogopa adhabu ya Allah utaifanya kwa uzuri na ukiwa na matarajio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa lakini hauwezekani ukawa na raja alafu hofu ukawa huna au ukawa na hofu afu rajaa hauna ni sawasawa na ndege kukosa moja ya bawa moja hasa nasema wa kun sa'iran baina al-makhafati kuwa wewe mwenye ni mwenye kupita baina ya makhaf kuwa na hofu na vile vile na ar-raja halafu akasema huma kajanahai ta'irin hina taqsidu huma kajanahai ta'ir na araja kutarajia na kuogopa ni kama vile mbawa mbili za ndege hina taqsidu wakati anapokusudia kuruka huma kajanahi ta'ir hina taqsidu وكن سائرا بين المخافة والرجاء huma كجناحي طائر حين تقصد na Allah subhanahu wa ta'ala amezitamka hizi arraja wal khawf ametamka ndani ya Qur'an aliposema katika suratu al-Isra akasema ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu ametamka Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wayarjuna rahmatahu na wanataraji rehema za Allah wanataraji pepo ya Allah wayakhafuna adhabahu na wanaogopa adhabu yake chunguza katika da'wa chunguza wewe katika ibada zako ibada unayoifanya amali unayoifanya halafu ukawa hutarajii kwamba utalipwa kuna faida ya kufanya amali hiyo mashe kuna faida ya kufanya amali hiyo kwamba wewe unafanya amali lakini unaona kabisa kwamba mimi sintolipwa kuna umuhimu wa kufanya amali hiyo au amali hiyo unafahamu kwamba nisipoiacha tu au nikiiacha amali hiyo kuna adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amali hile ukiiacha tu Allah subhana atakuadhibu kwa wewe kujua kwamba ukiiacha amali ile Allah atakuadhibu basi lazima uifanye amali hiyo sasa amali ya mje yote anayoifanya iwe ni swala iwe ni funga iwe ni kauli njema lazima ikusanye mambo haya mawili utaraji kwamba utalipwa na Allah na vile vile uogope adhabu ya Allah ikiwa utaiacha kwa hiyo ifanye hali ya kuwa unaogopa kwamba ukiacha utaadhibiwa na uifanye hali ya kuwa unataraji kwamba Allah subhanahu atafanyaje atakulipa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون adhabahu inna عذاب rabbika kana mahdhura kwa hiyo muallif rahimahullahu ta'ala kwenye hii beti anaonyesha kwamba ni wajibu kwa Muislamu kukusanya vitu hivi viwili usiviache kama amali yako nyuma ulipokusanya baina ya almutabaa walikhlas hasa hapa nakuonesha pia lazima uwe na rajaa na matarajio na vile vile uwe na hofu na aya hii ulaika alladhina yad'una aliposema yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu ibn mas'ud radiyallahu anhu anasema nazalat hadhihi alayatu fi nafarin min alarabi aya hii teremka kwenye kundi miongoni mwa waarabu aya hii tuliyoisoma hapo nyuma inaonesha baina raja wal khawfu iliteremka kwenye kundi la waarabu kanu yaabuduna nafaran min aljinn Waarabu hawa walikuwa wanaabudu kundi la majini walikuwa wanaabudu kundi miongoni mwa majini fa aslama aljinniyun majini wao wakasilimu wakaacha ukafiri wao wakaacha na ushirikina fa aslama aljinniyun walam ya'lam alinsan walam ya'lam alins alladhina kanu ya'budunahum biislamihim na wale wanadamu waliokuwa wakiabudu yale majini hawakujua kwamba haya majini yamesilimu fatamassaku biibadatihim wakashikamana wale wanadamu na ile ibada yao ya kuabudu wale majini faayyarahumullah Allah subhanahu wa ta'ala akawaibisha wa anzala hadhihi alaya akateremsha aya hii kwamba walikuwa wakiabudu hali ya kuwa wakitaraji na vile vile wakiogopa wakiwa na hofu na rajaa ويرجون رحمته ويخافون عذابه طيب كيو بيتي هيو يعني يتاتو مؤلف ومكسانيا مبو مويلي بين الرجاء والخوف بيتي أني يعني يكسيما وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن ومحبة الرحمن وهم الذين مل الإله قلوبهم na hao watu wema ni wale ambao Allah subhana amejaza nyoyo zao wa humul ladhina mala al-ilahu qulubahum na wao ni wale ambao al-ilahu Allah subhana mala amejaza qulubahum amejaza nyoyo zao biwidadihi wa humul ladhina mala al-ilahu qulubahum biwidadihi hawa wao ni wale ambao Allah subhana amejaza kwenye nyoyo zao mapenzi yake yani wao Allah subhana amewajazia kwenye nyoyo zao mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatu rahman wa mahabbatu rahmani wa humu alladhina mala ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatu arrahmani na vile vile Allah subhana kuwapenda utaona katika hizi beti biwidadihi biwidadi maana ni mapenzi wudu na mahabba yote kwa maana ya mapenzi lakini wao wamemjaza Allah subhanahu wa kumpenda naye Allah subhanahu akawapenda na beti hii sasa muallif rahimahullahu ta'ala amezungumzia manzilatun adhima daraja kubwa sana wa hiya manzilatul mahabba daraja la mapenzi kwamba amali yote unayoifanya muislamu lazima ndani yake na mapenzi lazima upende lazima umpende Allah subhanahu wa ta'ala na ile amali yenyewe uipende wa hiya lubul ibada na mapenzi ndiyo moyo wa ibada kupenda ndiyo moyo wa ibada wa asasuha na ndiyo msingi wa ibada wa kullama qawiyatil mahabba na kila mapenzi yanapozidi kuwa makubwa katika ibada yako kila mapenzi yanapozidi kuwa makubwa katika ibada yako qawiyatil ibadatu basi na ibada yako inakuwa na nguvu inakuwa na, inakuwa imara kila unapokuwa mapenzi yanazidi kuwa makubwa wapenda kuswali wapenda kutoa sadaka mapenzi yako ni makubwa katika amali ile basi vile vile na ibada yako inakuwa imara na tunafahamu kwamba nguzo za ibada za moyo ziko tatu nguzo za ibada ya moyo ziko tatu arkanu taabudiyati alqalbiyya thalathatu nguzo za ibada ya moyo ziko tatu kwanza almahabbatu moyo lazima uone mapenzi katika ibada ambayo unaoielekea la pili ni arraja kutaraji kwamba wewe utalipwa na tatu kabisa alkhawf kuogopa amali yako yote lazima ikusanye kwenye moyo wako mambo matatu amali yako lazima ina, ina, ina, ina mapenzi kwa maana moyo wako unalipenda lile tendo ibada unayoifanya wewe mwenyewe unaipenda tendo unalifanya wewe mwenyewe unalipenda hiyo ya kwanza arkanu at-ta'budiyya al-qalbiyya thalatha kwanza kabisa mahabba jambo la pili arrajau kutaraji kwamba Allah subhana kwa hili tendo ninalofanya mimi amali hii ninayoifanya nataraji Allah atanilipa Allah lazima atanilipa kwa hili amali ninayoifanya utarajie hivyo usio kama ahlul bid'ah usio kama vile watu wazushi kwamba wao wanafanya wakiwa naamini kwamba litakalo kuwa naliwe lakini wewe taraji kwamba hapa Allah atanilipa halafu la tatu nguzo ya tatu ni alkhawf kuwa na hofu kwamba nikiliacha tu hili jambo kwa kuwa Allah amenielekeza ataniadhibu kwa hiyo haya yakikusanyika katika moyo wa mwanadamu waambiwa moyo huu ni moyo uliokuwa safi wa hiya mulazimatun likulli ibadati na hizi nguzo tatu hizi ni zenye kulazimiana na kila ibada unaoifanya kila ibada unaoifanya wewe tendo lolote la kheri lazima liwe na mapenzi lazima liwe na rajaa lazima liwe na hofu وهي ملازمة لكل عبادة أنت تصلي لأنك تحب الله وترجو ثوابه وتخاف وتخاف عقابه wewe unaswali kwa sababu unampenda nani eh mashe unampenda Allah wewe unaswali kwa sababu unampenda Allah na vile vile unaswali hali ya kuwa unatarajia kwamba Allah atafanyaje atakulipa na vile vile unaswali kwa sababu unaogopa nini adhabu yake Sisi tumeelewana mashehe hapo vizuri kwa hiyo hizi ni nguzo tatu za, za nini za ibada ya moyo wewe unafunga kwa sababu unampenda Allah na unatarajia kwamba Allah atakulipa kwa hii funga yako si ndio na sio hivyo tu bali unaogopa nini adhabu yake kwamba ukiacha tu kufunga Allah atakuadhibu na hizi nguzo tatu zimekusanywa kwenye kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenye hiyo aya tuliyopita huko nyuma ulaika alladhina yad'una hao ni wale ambao wanaomba wanaomba mizimu wanaomba majini wanaomba mawali wanawaomba watu wao wema yabtaghuna ila rabbihimul wasila wanataka kupitia kwa hawa watu wanaowaomba wanataka kurba wajikurubishe kwa Allah wakisema ayyuhum aqrabu wakichagua katika ile miungu ile wanaoiabudu kwamba ni yupi ambaye wakaribu zaidi na Allah yupi mwenye imani zaidi kwa Allah wayarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu na wanataraji malipo kwa Allah na wanaogopa adhabu ya Allah inna adhaba rabbika kana mahdhura hakika adhabu ya Mola wako imekuwa ni yenye kuogopwa kwa hiyo aya hii imekusanya nguzo hizi tatu na vile vile imekusanywa katika Fatihatil Kitab hizi nguzo tatu hizi zimekusanywa katika aya tatu za suratu Al-Fatiha aliposema alhamdulillahi rabbil alamin haya ni mahaba kwamba himdi zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin mlezi wa ulimwengu kwa unamhimidi wa kumpenda unamsifu wa kumpenda arrahmanir rahim mwingi wa rehma na mwenye kurehemu kwa maana hapo unataraji rehma za Allah subhanahu wa ta'ala unataraji kwa huruma yake atafanyaje atakulipa unataraji kwa rehema yake na huruma yake atafanyaje atakulipa kwa amali ambayo umeifanya maliki yaumiddin yeye ndiye mmiliki wa siku ya malipo na hii ni hofu kwa sababu siku ya malipo watu watakwenda kulipwa yale ambayo yanayafanya kwa hiyo lazima uogope kwamba lile ambalo nimelifanya la makosa atakwenda kunilipa maliki yaumiddin kwa hiyo alhamdulillahi rabbil alamin imeshamili nini mahaba arrahmani rahim imeshamili nini arraja na maliki yaumiddin imebeba nini alkhawf وبهذه ثلاث na kwa haya matatu sasa almahabba walkhawf warraja iyyaka na'budu na kwa hizi nguzo tatu iyyaka kwako wewe tu tunakuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukupenda kwa kutarajia malipo na kwa kuogopa adhabu yako kwako tu tunakuabudu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tunakuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukupenda tunakuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaraji utatulipa na vile vile tunakuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusisi kwamba tunaogopa adhabu yako ikiwa tutaacha kukuabudu na maana ya mapenzi wa maana almahabba huwa taalluqu almahabba ala almahbubi ni mtu kuyafunga mapenzi yake kwa yule anayempenda huwa taalluq almahabbatu ala almahbubi ni mtu kuyafunga mapenzi yake kwa yule anayempenda chochote unachokipenda lazima uyafungie mapenzi yako kwake ikiwa wewe unapenda mpira utaona mapenzi yako na mili sana kwenye mpira ikiwa unapenda hili utaona mapenzi yako na mili sana kwa hiyo unakuta moyo wako umefunga kwenye umejifunga kwenye kile kitu unachokipenda kwa hiyo hivyo hivyo maana mahaba ni kuyafunga mapenzi yako kwa kile kitu unachokipenda Tayib. Ni zipi sababu ambazo zinapelekea ni zipi sababu ambazo zinazopelekea wewe Muislamu au wewe mwanadamu kumpenda Allah katika moyo wako? Ni zipi sababu ma hiya al-asbab aljalibatu laka ila mahabbati Allah fi qalbik? Ni zipi sababu zinazoweza kusaidia wewe zinazokuvutia wewe ukampenda Allah katika moyo wako vitu vya msingi kujua vitu kama hivi kwamba sababu ambazo zinazopelekea wewe mpaka Allah subhanahu ukampenda kwenye moyo wako ni zipi وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى عددها عشرة أسباب ametaja ibn qayyim rahimahullahu ta'ala sababu kumi zinazopelekea wewe kumpenda Allah katika moyo wako sababu kumi ambazo zinapelekea wewe kumpenda Allah katika moyo wako na amma Sheikh Nasir Sa'idi rahimahullahu ta'ala katika sherehe ya kitabu hicho ambacho tunakisoma yeye ametaja sababu sita tu ametaja sababu ngapi sita kwa hiyo ukizidisha na zile nne zinakuwa kumi miongoni mwa hizo sababu qala akasema Sheikh Nasir Saidi rahimahullahu ta'ala famin akbari asbabiha miongoni mwa sababu kubwa zinazoweza kusaidia wewe ukampenda Allah kisawasawa miongoni mwa sababu zinazoweza kusaidia wewe ukampenda Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-inkifafu an kulli qati'il qawli wal fi'li al-inkifafu an kulli qati'il qawli wal fi'li wal afkari radiati sababu ya kwanza kabisa al-inkifaf an kulli qati'i ni mtu kujizuia na kila chenye kukata kujizuia na kila chenye kukata alqauli walfili chenye kukata wewe ni kujizuia na kile ambacho kinachoweza kukata kauli zako na vitendo vyako yani kauli za kumwelekea Allah vile vitu ambavyo vinaweza kupelekea wewe usiweze kumtamka Allah ukatoa sadaka kwa kauli yako ukachuma thawabu kwa kauli yako vile vitu ambavyo vinavyopelekea wewe usimtamki Allah ujizuie navyo ujikate navyo kabisa na kila tendo walfiili na matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yanamridhisha kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinavyokuzuia wewe usifanye yale matendo sasa vile vitu vinakuzuia usifikie haya matendo ya kheri ukajizuia navyo al-inkifafu an kulli qati'il qawli wal fi'li wal afkari radia sababu ya kwanza kabisa sababu ya pili inapelekea wewe ukampenda Allah yani kwanza ukiangalia sababu hii ya mwanzo ya kwanza kabisa kila jambo ambalo linaweza kukukata wewe usizungumze mambo ya kheri ile sababu jiweke nayo mbali hapo utampenda Allah jambo ambalo linapelekea wewe usitende tendo jema kuna kitu kinakuzuia wewe usikipu, kitu ambacho kinakuzuia wewe usitende tendo jema ile sababu ile lile jambo lile wewe wajiweka nalo mbali jizuie nalo usilitende utampenda nani Allah subhanahu wa ta'ala haya ametaja Imam Saidi sababu ya pili pia inaopelekea wewe kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala al-iktharu min dhikri bihuduri qalbin al-iktharu min dhikrillah ni mtu kukithirisha kumtaja Allah sana bihuduri alqalbi tena kwa kuhudhurisha moyo moyo uwepo sio namtaja Allah haliyakuwa unazungumza kama tunaowaona mtu anafanya tasbihi zake anapiga tasbihi zake anazungumza kwa mpira hayupo kabisa lakini unapomdhikuru Allah unamtaja Allah subhanahu haliyakuwa moyo wako upo unajua kwamba hapa ninatamka neno gani aliktharu min dhikri llahi bihuduri qalbi kwamba moyo wako uwepo ukisema subhanallah wajua maana subhanallah Allahu akbar Allahu akbar wajua maana Allahu akbar subhanallah alazim subhanallah alazim subhanallah alazim wa bihamdi subhana wafahamu maana yake na maneno yake unajua uzito wake kwamba hapo namtaja Allah subhanahu wa ta'ala ukikithirisha hivyo na ukifanya hivyo lazima umpende Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wewe unamkumbuka hali ya kuwa moyo wako uko hadhi sio umekufa na kwa kumalizia tu sababu ya tatu ya kuendelea siku nyingine watadabburu kalamihi alkarim na kuyazingatia maneno yake matukufu maneno ambayo Allah subhana ameyatamka yazingatie usiyapitishe kama vile magazeti ya udaku usiangalie tu yanapita kama vile wamezungumza watu fulani ah tadabbar kalam Allah atamidil wa atabidil khabar wadaa anka ra'yan la yulaimuhu al-athar kama alivyosema limamu Zanjani yazingatie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yafikirie kwamba haya maneno yananiambia mimi nini maneno haya yananitaka mimi nifanye nini angalia mazingira yako yanayokuzunguruka tadabbar unapokuwa ukilizingatia jambo ndiyo mapenzi yako yanajaa mengi kwa sababu wigo wa kufikiri unazidi kupanuka aya ile inapokupeleka maneno ya Allah yanapokupeleka unapoona jamii ilivyoharibika unauona ukubwa wa Allah unaona adhamatillah unaona jalalatullah waiona kwa hiyo hapo itapelekea wewe kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala lakini maneno ya Allah yakiwa yanapita tu watu wanazungumza tu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha aya ushaizoea hiyo wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila unaizoea tu aya lakini hauangalii maana yake inakusudia nini zingatia mune ndani utamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wana muda umeisha باذن الله تبارك وتعالى تنديليا قولي قولي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين 嗯。